Y aunque tú sigas con él, a mí no me importa, te dejé en el ayer. Cuando lo hicimos en el motel, muy bien la pasé recorriendo tu piel. Ahora me busca casi todos los días, tienes que entender que ya no eres mía. Se acabó tu fantasía, lo que yo te hacía, ningún de te lo haría. Te fuiste con otro por allá, que le den mi corte peligroso a tu playa. Aún recuerdo. cuarto envuelto en llama, aunque acabo lo nuestro. Sé que aún me ama. Dígame y no temo en drama. O si no me voy con otra dama. Me ignoraste hoy, no me busques mañana. Que puedes que andes flotando con mi pana Dime, beba que tu trama, tengo sobre que te deje por la trama, no me olvido de cómo lo mama, anda con otro pero sé que aún me tienes ganas, yo la mía de jarana, no me salga con empana. Ah. no me sabes con pana, tú eres loca como mamá. Quieres que la monte en el porche en alta gama. Tú no eres mi dama, entonces ¿por qué me llamas? Si ya te olvidé con la perco y marihuana. Y aunque tú sigas con él, a mí no fuiste con otro por allá. Yo le di mi corte peligroso a tu playa. Voy a decirme mío lo que dijo los mayas. Aunque esté mal, yo me vuelvo a parar. Te fuiste con otro por allá, pero mi nombre no puedo olvidar. Y en tu si tirándome rayá, mal hablaste y te dejé callar Ah, ah. Quieres que la monte en un porche. Ah, ah. Ya saben de corte, nosotros somos el corte. Mm más. Al Europa cargo la cubana. Te olvido fumando marihuana. Tengo una baby toda la semana. El mundo entero, baby, yo me lo merezco. Estar contigo, nena, eso no pretendo. Era como un juego, pero sin Nintendo. <coughs> Contigo sin ti la paso estupendo. Ay, ay, crema hasta. más que suena pa' que sepa. Y me lo, Marcianeque. Los platos mágicos. Ay, ay. hacia reggae. Altaneque. Ah, ah, uno la 17.